Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, entonces más deja el novio que tú tienes y le que tú no lo quieres. Anoche me soñé contigo y el imbécil de tu prometido. Al igual que en el presente, tú prácticamente a punto de gritar a auxilio. Y yo que tengo síndrome de héroe, le quedan par de horas para perderte. En nuestra última conversación, qué bueno que consumiste alcohol. Tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila, que borras al otro día, pero grabé lo que decías. Yo con apetito y la dieta en la Porque sigues con él. Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Hay cosas que no sabe. Si pruebas, no vas a volver. Porque sigues con él. Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Baby, porque tú sigues ahí, tan incómoda ahí. Escápate conmigo, nos vamos del país. Tú queriendo irte y él no te deja ir. Tanto gym, pero no te hace venir, no fija tanto. Deja el salcamo. Que sepa que no te causó un orgasmo en la habitación. Con él no sientes satisfacción. Porque sigas con él. Si borracha me confesaste que él no te Porque sigues con él. Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. hay cosas que no sabe. Si pruebas, no vas a volver. Oh, este Ustedes saben. I'ma let my baby boy remind you who's the king.